avaruuskamaa saivat koneisto lavalla aikaan Rihmasto ja Nemesis yhdessä. Vieraanaan Joni Virtanen ja Teemu Luoma. Ja tuo oli siis äänitetty toissa lauantaina koneistofestivaalin Ambient lavalla. Kiitokset sekä Rihmastossa sekä yksin että yhdessä Chris Kylveenin kanssa. Ja kummassakin tapauksessa musiikki oli tunnelmiltaan tuttua. Ainakin niille, jotka ovat kuulleet gammaa aikaisemmin avaruussomussa tai sitten kuunnelleet Funktio 2 tai Helium-kokoelmia – jolta molemmilta löytyy gamman musiikkia. Käsiteltyjen äänien outoja ja usein hämäriä maailmoja tai metamusiikkia. Tässä hän hieman kertoo musiikkinsa taustoista. Mä oon tehnyt kyllä kaiken näköisiä projekteja ja samaten myös soittanut levyjä ihan HC, Tekno, Trance, House, kaiken näköistä. Et sit jossain vaiheessa kuitenkin menee siihen ambient-maisema ja noin. Ja sitten myös sit ja halu, halu tehdä semmoista. Ja on pyrkinyt nimenomaan just metamuusikin alueella sillä lailla, että et sitä aika vähän tehdään ja pyrkii löytämään sit sieltä ö, yhdistämään tiettyjä elementtejä tavallisen chilloutin ja metamusiikin väliltä. Et, et se on kiinnostava alue. Aika harvat tekee sitä kuitenkin. No aika harvat tekee sitä, mutta äh, siis ajatellaan siis äh, healing sounds ja tieteelliseltä pohjalta sillä että mitä musiikki on, värähtely ja sillä niin se on kiinnostava sillä milloin tullaan myös metafysiikkaan ja tämmöiseen. Et, et just nimenomaan äh, tiettyjä taajuuksia käyttämällä sillä rentoutusta ja virkistä mieltä ja tämmöistä. se on laaja alue tekee varmaan vuosia sillä lailla, että mitä sitä niin kehitetään ja sitten eh, tullaan esoterian puolelle ja silloin milloin nämä kaikki palaset loksahtaa kohdalle, niin eh, sitten se on, se on siinä. Sä oot sitä mieltä, että musiikilla on muitakin vaikutuksia kuin ne, mitä päällepäin näyttää, tai miltä päällepäin kuulostaa? Niin miltä se musiikki näyttää, tai miltä se kuulostaa, että se on värähtelyä ja kaikkihan periaatteessa värähtelee, kaikki on energiaa. Et, et, et, mitä meidän kuulaistit, et, mitä me aistitaan, niin se on, se on, musiikki sinänsä on, se on taidetta, se on puhdasta energiaa, värähtelyä. Minkälaisista aineksista sä rakennat oman musiikkisi? Öö, kaikesta äänistä, äänet kiehtoo, missä vaan liikkuu sillä niin nauhoittaa ääniä luonnosta, kaupungin ääniä, tehdasääniä ja niitä muokkaamalla sitten. Et, siis ihan ympäristöstä. Et, maailmankaikkeus on täynnä ääniä, mitkä kiinnostaa. Noin niin, juttelee eli Marko Laiho ja nyt tulee meta ja vähän muutakin musiikkia. Ryhmätyönä ja livenä. Eli tässä koneiston ambient-lavalla Synti Set, eli Gamma ja Chris Kylveen sekä Ambient Soundtrack One. Thank you. uh, home appliances are all connected up to a computer network. And again, any appliance that has a chip in it that can run programs Tässä soi syntiset kaksikon eli Gamman ja Chris Kylveenin musiikki koneistofestivaalin keikalta ja tähän hiljennellään tällä kertaa tämä leijailu. Sen ver- away from a copper. Drop a dime, I break you off something proper. With the L E N C H M O P. T Bone and that's JD. And here's how we'll greet y'all. wait, a minute, wait a minute, wait a minute. Drop an old school beat. Goddamn, I'm glad, goddamn, I'm glad, goddamn, goddamn, goddamn, goddamn, goddamn, I'm glad y'all set it off. Used to be hard, now you just went soft. Bird, you was down with the AK. And now I see you on a video with Mr. Lay, looking like straight up I saw it coming, that's why I went solo. And kept on stomping. well, y'all motherfuckers move straight out of town. my nine. Now ask yourself. Now ask yourself. What did you say? Now ask yourself. Now ask yourself. What did you say? What's the matter? myself positively black your wilderness of sin. Record for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. ninja military. Hardcore belly phones strike to the air. The plan of miracle warfare. Leave suckers in the place, don't get none. You're going in war, trying to break for fun. Prisoner, a war of these babies. Marine Corps, practice me. Don't try to play me. With you now, my ladies, my lyrical napalm. Believe I'm what's right. MCs around me, they're all born, I'm a colonel of all kind of rap style. You're just a private, it's gonna be a while. strike and gears and bounces over my peers. It took drills to kill the shape the hand I shook boot camp. Twelve weeks, you made it. Uniform, B.O.R. and we take it. Section 8, you out of here, my brother. No graduation pictures, just so your mother ain't incoming. Rappers are bold, next thing you hear, fire in the hole, they're missing. area. Why do we have it? simple, Gorbachev got it. You remember that all, eh? You killed me. You remember that? You killed me. Viime vuoden lopussa hienon Untitled-biisin julkaissut äh, ryhmä Etelä-Lontoosta, Hard Noise. Gemini, realistic, energetic, poetic, artistic, static. I don't really conquer many enemies. Enemies perish, Gemini, blood back, purge, encouraged Buy my five beers, hold deliver. You should retry at the planet of white six, and those that yes, yes, involve. Time involves your crew dissolve, de-escalate. I exterminate, exterminate, proliferate, escalate. Great, I stay, contemplate, beyond contemplation. The mind brings forth rules of innovation, creative, and the vigilance, not the material parallax But mystic, futuristic Complex pattern, lyric, lyric, lyric. Metal, metal, corrupt, instruct, I said correct, erect, erect, too high tech, yes, possess, bless, aggressors oppressed, compressed, they stress, you won't fester, you never smoke hard noise, we terrorize, verbalize, mesmerize, emphasize, eyes will open as we lay the foundation of true hip hop music, your bass, your bass, lace, your face, case, back pace, musical waves. reaction to a range infection, protection, Eradicated eradicate nation, fear of a plague planet. Yeah, 2,000 people dying, people crying, people slipping, gripping for hope, gripping the rope, but slipping. The virus is coming, swift sound the siren. Positive, negative, negative, positive, life lost, gone buried. Bed to bed, head to head, leg dead, grave to grave. Who's your savior? Who's gonna be saved? Easy laid, compact, contact, attack, attack. Man's existence is limited. One of you got to give, one of you got to learn. Thousands upon thousands will burn. burn, burn. living in a land of corruption, jealousy, lies, white lies, alibis, analyze from moon to moon it multiplies. Thick cloud skies, spacious skies, skies filled with hate. Teardrops fall, World War III, that's the end of me. You said tripping, I said slipping. I'm not righteous, and I will write this. You said ignorant, I said realist. Now feel this. <laughs> Thank you. Instead of pow, pow, pow, straight up and I'm straight. How you like me now? But I know how you do, you're straight from Babylon. But I know how you do, you're straight from Babylon. They said turn it down, cause it's a new law. You never seen it before, but we roar like a war. levynsä nimeltä Onko. Oli touhua, joka ainakin meikäläiselle tuo mieleen kuvia jonkinlaisista biologisista prosesseista. Vähän niin kuin joku olisi päässyt äänittämään sen, kuinka nesteet liikkuvat kasvien varsia pitkin lehtiin ja kuinka kasvi reagoi auringon valoon tai kuinka ihmisen hermojärjestelmässä miljoonat hermosolut siirtävät tietoa edes takaisin paikasta toiseen tai jotakin sen suuntaista. Tietysti jokainen saa muodostaa omat mielikuvansa musiikista ihan itse.